você não olha Deve estar achando que é donada bola Perdi a conta e os recibos dos seus beijos Ninguém merece ser o alvo desse seu desprezo Seu reparo e você não para Deve estar tirando com a minha cara Quanto mais eu corro, mais fico distante E menos tolerante Se o seu coração não me notar Não tem problema de estar Pois sem você eu sei viver. Já que você não me quer mais, vou espalhar meu amor por aí. E ai de você se entrar na minha frente hoje à noite, eu só quero é me divertir. Já que você não me quer mais, vou espalhar meu amor por aí. E ai de você se entrar na minha frente hoje à noite, eu só quero é quem rodou tanta estrada. Perder uma vez não atrapalha nada. Querendo ou não, eu já plantei minha semente. E vou colher os frutos que brotarem na minha frente. Quem você quer enganar? Quero viver em paz, distância, mas estar pronto pra amar. Nós dois crescemos e ficamos muito diferentes. Não somos mais inocentes. estar. Pois sem você eu sei viver. Já que você não me quer mais, vou espalhar meu amor por aí. E ai de você se entrar na minha frente hoje à noite, eu só quero é me divertir. Já que você não me quer mais, vou espalhar meu amor por aí. E ai de você se entrar só quero é me divertir. E ai de você se entrar na minha frente hoje à noite, eu só quero é me divertir. Só quero é me divertir.